Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 16-ն է, տարվա 16-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1900 Մեր թվարկությունից առաջ 27 թվականի հենց այսօրը Գայոս Օկտավիանոսը հռոմեական սենատի կողմից ստացավ օգոստոս կոչումը, դառնալով հին Հռոմի առաջին կայսրը։ 1547 թվականի հենց այսօրը Իվան Գրոզնին դառնում է Ռուսաստանի առաջին ցարը։ 1581 թվականին Անգլիայի պարլամենտի կողմից կաթոլիկությունը հայտարարվում է օրենքից դուրս։ 1605 թվականի Մադրիդում լույս է տեսնում Միգել Սերվանտեսի Դոն Քիշոտ վեպը։ 1780 թվականին անգլական նավատորն իսպանացիներին հաղթելով ազատագրում է Ջիբլարթարը։ 1920 թվականի այսօրը Փարիզում կայացավ ազգերի լիգայի առաջին նիստը։ 1979 թվականին Իրանի Խորասան մարզում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհ են դարձել հարյուրավոր մարդիկ։ 1989 թվականի այսօրը Մոնտե Մելքոնյանը Ֆրանսիայում ազատվեց բանտից։ 2002 թվականի այսօրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն քվեարկությամբ որոշեց պատժամիջոցներ կիրառել Ալ-Քաիդայի եւ Թալիբանի նկատմամբ։ Այսօրը ծնվել են 1728 թվականին իտալացի կոմպոզիտոր Նիկոլո Պիչինին։ Նա գրել է բազմաթիվ օպերաներ, երբեմն միևնույն սյուժեով 2-ից 3-ը ճանաչվել է չեկինական բարի դուստրը բուֆ օպերայով, որն ուրվագծել է ժանրի նոր քնարական սենտիմենտալ ուղությունը։ Հեղինակ է նաև երկու սիմֆոնիայի գործիքային երգերի եւ եկեղեցական երաժշտության։ եր 1894 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ արևմտահայ պոեզիայի վերջին ներկայացուցիչ Մաթեո Զարիֆյանը։ 1901 թվականի այսօրն է ծնվել Կուբայի 9-րդ նախագահ Ֆուլխենսիո Բատիստան։ 1910 թվականին հայ առակագիր եւ բանաստեղծ Արշավիր Դարբնին։ Նրա հայրը Դարբին էր, որից էլ մակաբերել է Դարբնի գրական անունը։ 1974 թվականի այսօրն է ծնվել անգլիացի ֆոտոմոդել Քեյթ Մոսը։ 1992 թվականի հենց այսօրն է ծնվել սլովենացի երգչուհի Մայա Գեուչը այս օրը տոնում են։ Իսրայելում այսօր դրոշի կամ դավթի աստղի օրն է։ Աշխարհում այսօր նշում են ոչ պաշտոնական The Beatles-ի համաշխարհային օրը։ Ամսաթիվն իհարկե պատահաբար չի ընտրվել։ 1957 թվականի հունվարի 16-ին Լիվերպուլում բացվեց The Cavern ակումբը, որտեղ իրենց ճանապարհը սկսեցին այն ժամանակ դեռ բոլորին անհայտ երիտասարդ երաժշտներ Ջոն Լենոնը, Փոլ Մաքքարթին եւ Ջորջ Հարիսոնը։ Մի քանի տարի հետո նրանց միացավ եւս մեկ ապագա Beatle՝ Ringo Starr-ը։ Ավելի ուշ հունվարի 16-ին տեղի ունեցավ եւս մեկ նշանակալի իրադարձություն The Beatles-ի պատմության մեջ։ 1964 թվականի այդ օրը Cashbox ամսագիրը I want to hold your hand երգին շնորհեց առաջին տեղն ամերիկյան հիթ շքերթում այն բանից հետո, երբ սինգլը միլիոնավոր օրինակներով տարածվեց ընդամենը 10 օրում։ Խումբը մեծ ազդեցություն է գործել համաշխարհային երաժշտության զարգացման վրա։ Շատ հայտնի կոմպոզիտորներ եւ կատարողներ դրանցից օրինակ էին վերցնում։ Բացի այդ, Beatles-ը առաջին անգամ օգտագործեցին որոշ նորարարական մշակումներ, ձայնագրության եւ տեսահոլովակների նկարահանումների ոլորտում։ Rolling Stone ամսագրի վարկածով The Beatles խումբը զբաղեցնում է առաջին տեղը բոլոր ժամանակների մեծագույն կատարողների ցուցակում։ Այսօր հունվարի 16-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 349 օր։